Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Jeni me klubin e mëngjesit si çdo ditë nga e hëna në të premte në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Lori, mirëmëngjes të dashur miq kudo që ndodheni. Si je sot Blendi? Unë jam mirë. Super, si je ti sot? Shumë mirë. Oj, dhe dhe dhe E mirë, mirë Pak herët për ta kujtuar Me Blendin, Jerin, Altinin, Oltën edhe Lorin Edhe këtë mëngjes miq të dashur këtu në valët e Club FM në 100.4 Edhe në ekranin e Club TV-s, tre orë përpara Ne do të jemi këtu në radio dhe në televizion për t'ju përcjellë në një javë të re.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 Në vitin 1910 u shpall Parku Kombëtar Glacier në Alaskë, një prej thesareve më të çmuara të Shteteve të Bashkuara. Në vitin 1927 U themelua Akademia e Arteve Filmike dhe Shkencave. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e katër, doli në treg kënga I Get Around nga grupi The Beach Boys. Në vitin një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e një, ndërron jetë në moshën tridhjetë e gjashtë vjeçare në një spital në Miami këngëtari nga Xhamajka Bob Marley. Në vitin një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e pesë, kënga Crazy For You nga Madonna u rendit në vendin e parë në hit-paredin amerikan. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë, Këngëtari Ritchie Valens mori një yll në rrugën e famës në Hollywood pothuajse tridhjetë e tre vjet pas vdekjes së tij. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë, kampioni botëror i shahut, Garry Kasparov, humbi ndeshjen e tij të parë me kompjuterin Deep Blue. Kjo ishte hera e parë që një kompjuter mund një kampion bote. Në vitin dy mijë e dhjetë, Gordon Brown dha dorëheqjen si president i qeverisë së Britanisë së Madhe dhe si lider i Partisë Laburiste. This is Club FM 100.4. Çfarë? Uptown Funk. Uptown Funk you up. Uptown Funk you up. E ndërkohë është uh, koha tani që dëgjojmë edhe nga Jeri se çfarë ka zgjedhur si uh, një shprehje frymëzuese për mëngjesin e sotëm. Jepi Jeri. Dhe sot Blendi kam zgjedhur një shprehje nga komediani amerikan Emo Phillips, okay, është kjo. Okej, çka ka thënë? Persona specialë janë ata që edhe duke qenë larg të bëjnë të ndihesh afër. Do ta them edhe jashtë. Je, po, ta thotë një Jeri thuaj shpejt e shpejt për Oltën ndërkohë që Olta bëhet gati. Persona specialë janë ata që edhe duke qenë larg të bëjnë të ndihesh afër. Prapë interesante që. Okej. Okay. Po mendon për dikë? Mund të deta. Mendo dikë në jetën tënde që edhe kur është larg të bën të ndihesh pranë. Mbylli sytë një moment dhe mendoje. Sa afër që. Okej. Po, jepi tani. Hajde, jemi me motin. Atëherë në këto momente 16 gradë Celsius është temperatura, 25 do jetë maksimala dhe do kemi një mot me diell. Dhe kaq mund të them në këto ditë pasi shi nuk do ketë. Oh, faleminderit. Faleminderit. Kaq është parashikimi. Shkurt. Të tundem dhe një. Grazie Olta. Bravo Olta. E kështu. Ehm, Faleminderit. Unë dua të përshëndes dëgjuesit, kudo që janë, pranë apo larg. Meqë ra fjala, um, mm. se gjatë fundjavës, duke qenë se po merrem me këto aktivitetet e shoqërisë civile në prag të zgjedhjeve, që ça bëjnë është organizojnë të rinj, janë organizuar në fakt të rinj nga 10 qytete kryesore në Shqipëri, për të nxjerrë janë organizata rinore nëpër këto qytete mm -hmm. ku këta të rinj përmes sondazheve, përmes takimeve me njëri-tjetrin nxjerrin disa kërkesa, si thua, përparësi që këta të rinj kanë për qytetet e tyre. Um, edhe kanë përpiluar një listë shumë shumë të thjeshtë, me thënë të drejtën, um, logjike të paekzagjeruar, të cilën ua prezantojnë kandidatëve për kryetarët apo kryetaret e bashkive të tyre. Dhe u thonë shiko që ne duam, kënd duam një qendër rinore në qytet. Tam. ë uh, duam një ndërtesë për të na jepet si qendër rinore në mënyrë që të mblidhemi atje, të bëjmë të shohim filma, të bëjmë aktivitete etj etj etj. Duam uh, që të ketë pjerrina, shumë prej tyre kanë kërkuar pjerrina nëpër uh, nëpër trotuaret, në mënyrë që njerëzit që janë me karroca që lëvizin po, po. në mënyrë uh, po, kanë nevojë kanë nevojë pra që të kenë uh, pjerrina, për gjëra të tilla. Dhe dhe duke shkuar nga një qytet në tjetrin, kam uh, bërë disa miq të rinj Njëri prej cilëve na dëgjon çdo ditë dhe ka fituar të gjitha dhuratat e mundshme. Wow. Po. Të gjitha dhuratat e mundshme. Po, se mbarojnë dhuratat. Një mirë. Ë, është njëri, është njëri që që që t'i merr. Ë, uh, Flori quhet. Kaq po them, se tani nuk do ta zbërthejmë gjithë situatën. Flori quhet, po. Përshëndetje. Edhe më tregoi një barsaletë që më tha, po deshe ta tregoje. Mm, po. Tregoje nesër atje, kështu që unë do të mundohem, po ai tregon shumë bukur, kështu që e di që Po mendoja ky duhet vetë ta bëjë vet aty. Po, po. Gjithsesi, ëm um, ishte ishte ishte me një me një djalë i cili gjithmonë për dhuratë nga prindërit merrte një top të kuq. Mhm. Mm një top të kuq. Tam. Kur bëri një vjeç i blen një top të kuq të vogël, aq sa mund të ishte për moshën e tij. I përshtatshëm për moshën e mm. vet dhe gjuante me këmbë pak, pik shkonte ai topi. Mm. Kur shkoi 2 vjeç, një top të kuq pak më të madh, ky ishte elastik, ky edhe kërcente kur e hidhte në dysheme pum, pum, mm. pum. 3 vjeç topi ishte i kuq, po këtë radhë me me po, si me koperton, e kupton me që fryhet me gjilpërë. shumë plak. Mm -hmm. Në këtë kohë u sëmur rëndë. Dhe tek shtrati ku dha frymën e fundit si të thuash. Tam. Ishte ulur i biri dhe i tha baba. Shumë mirë më ke edukuar, shumë mirë më ke rritur. Dua vetëm një gjë të di. Pse? Gjithmonë. Ke dhuruar gjithmonë topa të kuq. Mm. Dhe babai u afroi tha, afrohu pak bir, afrohu, afrohu. Dëgjomë bir i tha. Dhe vdiq. Mos. Kaq? Nuk e zbuloi. Jo. Nuk e marrim vesh dot. Po që i mbetën uh, topat e topat e kuq. Kthehemi pas pak Kryemëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim, ju urojmë një ditë fantastike. Është koha për publicitet. Sepse njëri është miushi Rif dhe është 3 muajsh dhe tjetri është një qen pastor me emrin Osiris dhe është 3 vjeç. Një çift në Chicago 3 vite më parë kanë vendosur që të marrin këtë qenushin dhe ja mm. kanë vënë emrin Osiris, por 3 muaj më parë ata vendosën të blinin edhe një miush të vogël. Fillimisht ishin të trembur sepse nuk e dihej se si do të sillej qeni në prezencën e miut dhe anasjelltas, por, por... me sa duket ata të dy aq shpejt janë miqësuar me njëri tjetrin sa ka lindur një dashuri e jashtëzakonshme mm, midis tyre. Po, tash midis po. qenit dhe miut. Po, sepse japin dashuri me njëri tjetrin, sepse qenushi e lëpin, por edhe miushi i afrohet para tyre. Edhe miushi e lëpin. I jep edhe puthje të vogla. Puthje minj. Po, vetëm ajo që po vë re unë nga fotoja është që mm. ky miu duket si si mi kanalesh, me thënë të drejtën. Po, tani unë nuk uh, është mm? se shquhem shumë për llojet e miushve, por nuk e di. Ja, shikoj edhe te kjo fotoja ti. Është i vogël gri. Edhe qeni është, uh, edhe qeni është uh, me ngjyrë miu. Mm. Një racë. Janë të kombinueshëm nga ngjyrat. Po bra. Goxha të kombinueshëm. Një qen ngjyrë miu dhe një mi ngjyrë miu. Që lëpihen me njëri tjetrin. Mhm. Mm Kjo është historia interesante. Dhe i mbajnë në shtëpi këta. I mbajnë të dy në shtëpi. Okej, okay, qenin, okej, okay, e kuptoj, po miun. Miun, po. Yikes. Ka njerëz që i pëlqejnë s'e di. E di po shkoja um, aty ku kthe, aty ku fillon rruga e kombit, e ke parasysh mbasi ke lënë Laçin mbrapa? Po. Është është kthesa djathtas aty për tek rruga e kombit. Ishte një çun i vogël, shiste shiste lepuj. Po. Lepuj. Po 10000 lekë të vjetra. 10000 lekë një lepur. Ishin lepurushë në fakt, ishin të vegjël, se i mbante në dorë kështu. Ë? Ka ishte të vegjël. Isha isha do ta kisha marrë një. Po isha rrugës për të ikur, jo rrugës për të ah. ardhur, dhe thashë ku ta mbaj. Se s'ma lënë në hotel, ku di unë se çfarë. Po i tunduar isha, shumë bukur ishin. Ë, shumë bukur. Po mbahet lepuri në shtëpi? Uh, faktikisht bën shumë pis lepuri. Bën shumë pis. Po, dhe do shumë të blerta. I hahet shumë atë. I hahet shumë, sikur. Do karrota do. Po mirë karrota. Sallatë. Më mirë karrota se sa. Sallatë kam përshtypjen. Më, më shumë se një qen nuk ha, apo jo? Jo, normal. Në qen tash janë specializuar me ushqime qeni, se i duan me ato vitaminat e tyre, ku di unë gjithë ato gjërat që u duhen. Mm. Qen me kështu që lepurin e, e zgjidh me karrota me bar, ku di unë. Po tek e fundit edhe jeshillëqe. Ha sallatë, po. Dhe heq kokën. Kujt qenit? Po sigurisht. Lepurit. A lepurit. A pse lepurin është okej ta vrasësh e ta hash? Po qenin jo. O nuk ka. E pra. Kë? Po mirë pse shkove direkt? Po pra, i heq kokën pastaj. Po, po, po për ju që mund. Pyetja është, a mban njeri, jo dua të di, nëse na dëgjon dikush i mban, a mban njeri lepur në shtëpi? Mund të mbash një lepur në shtëpi? Dhe nga e di ti që bën shumë pis. Kam pasur për një periudhë shumë të shkurtër dhe pastaj ia dhashë dikujt që kishte shtëpi private. Çfarë bënte? Çfarë ishte? Po, ku të mundet e bën? Edhe Bën shumë, bën shumë pis realisht. Bën pis, bën mm. kakën domethënë. Gjithandej. Gjithandej. Po. Edhe po bindur se nëse macja dhe qeni zakonisht mësohen. Po, ky s'mësohet. Ose paktën nuk nuk isha e specializuar. Për tu. Askush askush s'ka lindur specialist lepujsh. Ose bisha. Jeri. Po. Por që jo, është është e pamundur ta mbash në apartament. Ashtu, po. po se unë kam dëgjuar që ka. Njerëz që mbajnë. Pastaj shiko, është një racë tjetër lepuri që janë të vegjël fare dhe nuk rriten. Kurse këta kam përshtypjen që fillojnë edhe rriten goxha. Po çfarë mund të kështu për shembull se jo shiko, unë kam qejf të kem një kafshë të vogël, po po qeni do do do kohë. Do kohë, realisht do po, kohë. Të gjitha kafshët duan koh. Jo, po pavarësisht se qeni është pak më ndryshe se do ta nxjerrësh përjashta. Po pra pikërisht po them, janë disa gjëra për qenin. E para do kohë sepse sepse duhet kujdesesh për të për ta nxjerrë, ai qeni duhet të ecë, ndryshe e torturon, duke e mbajtur vetëm E thua? Por që të gjitha kafshët kanë nevojë për për macen. Kam lexuar për macen, sepse sigurisht zgjidhja e parë do ishte macja. Kam lexuar që edhe macja e vuan. Jo, Normal. Jo, rri vetëm. Po ka dy mace. Jo, po e di sa qëndrim të mbajnë nëse unë për shembull mm. shkoj në një orë pak më të vonë, siç janë mësuar ato që të më kenë aty, fillon dhe të mbajnë edhe qëndrim, domethënë janë tekanjoze. Po, një mace siameze për shembull është është shumë e bukur. Më pëlqen siameze. Është shumë bukur. Se sillen edhe si qentë pak. Janë kështu. Po, e kam patallje. Macet siameze janë ato që afrohen në karakter ndonjë çik me qenin se komandohen nga pak, mm. dëgjojnë etj etj. Por por çfarë po lexoja unë për macet ishte që një, nëse do ikësh ta zëm nga shtëpia 8 orë. Tam. Do largohesh 8 orë se je në punë. Ëh. Mm -hmm. uh, një mace vetëm prap vuan. Po normal. Po të jenë dy mace e ke të zgjidhur se merren me njëra tjetrën. Po ta lësh një mace vetëm nuk e vuan aq shumë sa qeni, po e vuan e vuan në vetë. E vuan goxha. E vuan po. goxha. Kështu që Nuk e di, doja një mace, një unë se peshq që kam. Mm, e kishte shumë bukur peshqit. Peshqit janë janë okay. E, po plus janë dy peshq, mm, se merr. Që merren me njëri tjetrin. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit, miq të dashur do të fillojmë uh, me ca pyetje, uh, me ca pyetje nga lajmet e të tjera, por vetëm pas pak. Hello, hello. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është në 7:33 minuta. Jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s dhe jemi gati për anagramën e ditës sotme. Oh yes. Atëherë. U U dehën U dehën U dehën lish Gati, hidhe pra me Anagrama Në klubin e mëngjesit Kjo është pra anagrama jeri Në shtëpi? Po. Kush nxjerr raki? Nxjerr babi? Babi, mami, varet kush është në shtëpi. Varet. Jo nxjerr raki kur vjen po. miku mi, jo, a nxjerr raki vet, a bëni raki është. A bëjm, po. A pra. Babi normalisht. Se kështu thuhet, nxjerr raki. Ose është gati kështu të mbushë, u dehën lish. Wow. Erdhën miqt dhe u dehën lish. Po bën ta. 069 20 70 222 069 20 70 për çfarë luajmë? Për një orë nga Premium Watches. Për një orë nga Premium Watches, miq të dashur. Për një orë nga wow, Premium Watches. Është uh, dyqani që ndodhet vetëm disa metra mbas uh, librit universitar. Në drejtim të Vesa Center atje. Sa ke gjetur? Për një orë nga Premium Watches. 0-6-9-20-7-10-2-2-2 Mjafton Pra po thosha, tek rruga Abdyl Frashëri i gjeni mhm, Orat e Premium Watches Kjo do jetë falas për juve Ok? Dakord U-D-E-H-E-N-L-I-S-H Të lumtë Blendi U-D-E-H-E-N-L-I-S-H Mirë, ëm um, a mundet të bëjmë një mund të bëjmë një pyetje nga lajmet? Edhe shkojmë tek muzika. Kemi një lojë miq dashur ju e dini. Quhet Prit prit se di. Prit prit se di. Është loja jonë ku ne bëjmë një pyetje nga detaje të gjërave që kanë ndodhur, që kanë ndodhur. Dhe pyetja është Në lidhje me ato sa kanë ndodhur në qytetin e Kumanovës, mm -hmm. në Maqedoni ku ka pasur një fundjavë Shumë të trazuar me jo, viktima të përgjakur mm. madje. Pyetja për ju është kjo. Si quhet? Gjithmonë sipas aq sa deklarohet në shtyp, edhe këto informacione janë për t'u marrë gjithmonë me një kokërr, jo me një, po një kile kripë se Nuk janë dhe aq të besueshme, aq kohë sa vijnë vetëm nga sistemi i informacionit zyrtar maqedon që dihet që është eh, edhe shumë shpesh abuziv, ksenofob e etj etj etj etj. Pyetja është si quhet sipas Maqedonisë grupi me cilin kanë luftuar forcat e rendit atje. Mm -hmm. 0-6-9-20-72-22 Dërgoni mesazhet tuaja. Dërgo... Lexoj se kryeministri i kërkon transparencë Maqedonisë. Janë cënuar thotë ai marrëdhëniet ndëretnike. Qeveria maqedonase ka deklaruar se u vranë 14 vetë nga grupi ata e kanë quajtur terrorist dhe 8 policë, por mban të fshehtë emrat. I arrestuar edhe një i dyshuar nga Shqipëria. Sipas Radios Europa e Lirë, në fakt unë po lexoja pak për këtë. Radio Europa e Lirë ka emra të njerëzve që mendohet se janë thuhet këtu për shembull. Zëdhënësi i policisë Ivo Kotevski ka deklaruar se grupi i armatosur udhëhiqej nga disa shtetas të Kosovës, të cilët janë dorëzuar pa kushte. Sipas njohurive tona, ato liderë të këtij grupi janë Muhamed Krasniqi, i quajtur komandant Malisheva, Mirsad Ndrecaj, komandant NATO, Sami Ukshini, komandant Sokoli, Beg Rizaj, Dem Shehu, Juniku e të tjerë. Tre nga drejtuesit e këtij grupi janë drejtuar i janë dorëzuar policisë së bashku me 30 anëtarë të tjerë. Ka bërë të ditur Ivo Kotevski, që është uh, zëdhënësi i policisë në Maqedoni. I vetmi nga viktimat e identifikuar është sipas policisë maqedonase një person i quajtur Xhafer Zymberi nga Gjakova. Pyetja është për emrin e grupit. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, Wiz Khalifa do të vijë bashkë me Charlie Puth tani në atë që është hiti i tyre i madh nga Fast and Furious 7 When I See You Again në Club FM 100.4. It's been a long day without you my friend Tarararararararara Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur është koha tani për të folur pak Për një gjë që quhet uh, holakrasi Çfarë? Çfarë është kjo? është një uh, është një është një metodë e re që po, po aplikohet uh, pak nga pak në fakt, jo jo jo me shumicë akoma, por mm -hmm. pak nga pak është duke duke dal në pah si diçka e re. Uh, holakrasia është kur ti e menaxhon kompaninë në mënyrë tjetër, jo nga ajo tradicionalja. Do të thotë që nuk do të ketë shefa, Tam. por uh, gjithçka bëhet uh, Domethënë janë këto kompani që menaxhohen vetë me grupe të vogla që punojnë secili në mënyrë të pavarur nga tjetri. Mhm. Mm dhe që nuk kanë atë sistemin e madh piramidal ku është një shef i madh i cili vendos për gjithçka. Kuptoj. Ëm um, që është tipik për shembull këtu në Shqipëri. Mm -hmm. Po ta vështrosh Shqipërinë e funksionojmë gjithmonë me me këtë kultin qoftë nga ana administrative, ana e qeverisë, ana e bizneseve private, gjithmonë për shembull në Shqipëri ke një gjë. Edhe kur uh, ti mundesh uh, të arrish një marrëveshje, të kesh një lloj bashkëpunimi me dikë që është drejtori i menaxhimit, a marketingut, a diçka e tjetër, mm -hmm. Vjen moment që ai thotë po ja do ta do ta diskutoj me shefin dhe do të them. Dhe shefi zakonisht është pronari, ë uh, dhe ti gjithçka, sido që mund të ketë dhënë një kapele ty që thotë drejtor, sipër tek balli, për shembull, por edhe drejtor po të jesh, edhe zëvendësdrejtor apo diçka tjetër, po nuk e aprovoi shefi që është pronari, gjërat nuk bëhen. Kështu që e gjitha biseda është se nuk ka një terren si thua të shëndetshëm ku ti mund të marrësh vendime, qoftë edhe të gabosh, në fakt, se duke gabuar mëson, provon, edhe jep oportunitete e shanse kompanisë për të bërë gjëra, por jo, vendos shefi gjithmonë. Tani këta në Amerikë fillimisht kanë vendosur edhe jo vetëm atje, por kanë vendosur ta braktisin këtë sistem. Nuk duan që të jenë më nën shefin mm -hmm. e mhm. madh që vendos për gjithçka, por e kanë shpërndarë në mënyrë horizontale vendimmarrjen në një kompani dhe kjo quhet holakraci. Është pak sistem i ri, po. po. Njëra nga po. S'e di se si mund të funksionojë. Ehm, këta po mundohen të krijojnë një një ambient të shëndetshëm besimi ku edhe në qoftë se ti gabon, nuk do të këpusin kokën, as presin gishtin, as heqin nga puna. E thonë, okej, okay, Olta, gabove kësaj radhe, nuk doli ashtu siç duhet, ama ti në kurajon, provo sërish, merr iniciativën, takon njerëz, sill një reklamë në radio. A ku di unë se çfarë? Mm -hmm. Domethënë, le të provojmë të bëjmë diçka tjetër, një lojë. Nëse nuk ecën kjo lojë, s'ka gjë. Herën tjetër Pak e guximshme. Pak e guximshme, mm. por nëse nuk guxon, nëse nuk gabon, nëse nuk dështon, nuk mëson asgjë. Atëherë ti bën vetëm gjërat që di të bësh. Të zë rutina, po, pastaj i mëshon atij kanalit, i mëshon atij kanalit derisa kthehet dalngadalë në një varr ekonomik për ty, mm. e bën vetëm atë. Ëh, nuk nuk provon, nuk tenton, po thua do të bëj vetëm gjënë e sigurt. Gjëja e sigurt nuk të nxjerr asnjëherë në dritë. mund të të mbajë aty ku je për ca kohë, derisa të vijë një tjetër më i mirë se ty e të të mbulojë, por uh, që të bësh përpara nuk bën. Kurse në këto sisteme njeriu provon. Edhe kjo është e mira. Edhe kjo është e bukur. Këtë në fakt e, e predikojnë vazhdimisht, duhet t'u japësh atyre që punojnë për ty shansin dhe privilegjin që të gabojnë, mm -hmm. sepse nëse është jo, është jo vetëm kësaj here. Nëse është një dështim, mund të jetë dështim vetëm në këto kushte, por herës tjetër, në kushte të tjera, në një kohë tjetër. Edhe ti duke e pasur parasysh se ku gabove. Se ku gabove, mëson. Mëson. Dhe fillon edhe përndryshe pastaj është një në vend numër mm. numëro që mhm. në popullin. E bën vetëm atë vizionin e ngushtë. Po gjithsesi, uh, Zappos është kompania, është një kompani e cila shet online, është njëri nga më të mëdhenjt e e shitjeve online, të cilët kanë vendosur vetë uh, CEO-ja i kësaj kompanie, quhet uh, Tony Hrich Ai hiç është shumë e vështirë për ta thënë se është vietnamez. Ka gjë se kuptuam. Ëm ka vendosur që ta çojë kompaninë nga sistemi i tradicional i menaxhimit në sistemin e holakracisë. Mm -hmm. Dhe 214 punëtorë si Olta janë larguar nga puna. Duan shefin. Oh. Pa shef, do pa provuar akoma. Akoma se akoma s'kanë hyrë në këtë sistem. Si është duke e dëgjuar? Duke duke e ditur që disa prej tyre mund të mos duan të punojnë pa një shef të madh. Që i komandon. Nuk duan të marrin përsipër kaq shumë përgjegjësi. Ai u ka dhënë opsionin, u ka thënë ata që nuk duan të qëndrojnë mund të largohen me 3 mm. muaj të paguara. Pra, 3 mhm, muaj pagë dhe shkoni tani dhe vazhdoni në në punën tuaj. Tam. 214, kompania ka mbi 2000 të punësuar, por Aha, e, po mirë, pak, 214 prej tyre kanë vendosur të marrin 3 muaj pagë edhe mirupafshim. Dhe të bëjnë pushime verore, po, dhe kanë ikur për të gjetur një punë tjetër. 3 muaj. Atë do merrje ti, jam i sigurt. Kthehemi pas pak, klubi i mëngjesit. Ora është në 7:53 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-së. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Atëherë, um, një grua nga Australia, në fakt ajo është mm. një mësuese 35 vjeçare, ëm ah. um, është është njëri nga personat më popullorë në faqen e lidhjeve online, që quhet eHarmony. Mm. Si thuash harmoni, harmonia elektronike. Çfarë ndodh në këtë faqe? eHarmony është është prej vitesh njëra ndër më popullore në botë. Njerëzit hyjnë atje dhe bëjnë ndërtojnë profilin e tyre me gjërat që u pëlqejnë, gjërat që s'u pëlqejnë, preferencat, çfarë uh, lloj meshkujsh duan kur janë mm. vajza, çfarë lloj vajzash duan kur janë femra dhe uh, çfarë lloj vajzash duan kur janë djem, pra. Dhe ideja është ideja është këtu që të lidhë çiftet, të cilat kanë përputhje. uh, njëri me tjetrin, kanë uh, dëshira, ëndra, qëllime të përbashkëta, objektiva, e gjitha këto përmes një formule që aplikon eHarmony. Kështu që Belinda Staki, siç e ka emrin kjo mësuesja 35 vjeçare, mm -hmm. pas 4 vjetësh në një lidhje, e cila ka përfunduar jo mirë, por gjithsesi ka përfunduar. Vendos që t'i bashkohet eHarmony-s dhe kjo ishte rreth 17 apo 18 muaj më parë. U bë menjëherë njëra nga vajzat më popullore në faqen e eHarmony, duke pasur të përbashkëta dhe pa, kishte domethënë lidhje me katër mijë e shtatëqind anëtarë meshkuj të saj. Po. Ë, ideja është këtu pra që nëse ata thoshin e dua të gjatë bjonde, kjo ishte e gjatë bjonde. Nëse e thoshin e dua mm. sportive, kjo ishte sportive. Nëse donin sykaltër, kjo ishte sykaltër. Pra kishte gjëra që shumë burra i kërkonin. Katër mijë e shtatëqind prej tyre në fakt. Dhe në 17 muajt e fundit Belinda Staki tan ka dalë në takime me 136 çuna të ndryshëm. Dhe nuk ka pasur asnjë takim të dytë me, me asnjërin prej tyre. Wow. Po. Ajo është shpreh, ajo shprehet se është shumë konfidente mm -hmm. në mhm. veten e saj, e njeh shumë mirë veten dhe thotë nuk është çështja që unë jam tepër përzgjedhëse. Çështja është që burrat nuk janë më burra. Thotë ajo. Tani ka ose nga ata çunakët që kanë dalë për një aventurë, duan vetëm të flenë me dikë, të shkojnë në shtrat dhe nuk duan të njohin një femër e ndoshta ndoshta të nisin një lidhje që mund të zgjasë gjithë jetën, mm -hmm. ose nga ka nga ata thotë që nuk marrin dot një vendim. Burrat thotë ajo janë bërë më femra se femrat. Kohët e fundit, të paktën në Sydney, po, të mhm. paktën në Sydney në Australi, ku jetoj unë thotë ajo, ka një pavendosmëri, ka një qullacëri tek burrat, thotë, qoftë edhe në pamje, janë e, e vjen më i parfumuar, më i kuruar, më i krehur, më i qetur, më i veshur, këmishën me gjoksin hapur, Uh, e ke parasysh, si janë të gjithë Metroseksual të gjithë mhm. Metroseksual me këpucë me ngjyra uh, Dhe më thotë Po kërkoj një burrë burrash thotë, çfarë ndodhi me burrat e burrave Unë po thosha, ta çojmë në një fshat. Po po. Nej, po. se në Tiranë nuk gjen më, se në Tiranë gjithë me këpucë me ngjyra janë, e ke parasysh, këpucë të verdha, këpucë të kuqe, po, pantallona kështu. Ku ti qenë? Jo, jo, metroseksualizmi është tani, po. Ka pra, metro metroseksualizmi shumë i përhapur edhe këtu. Por por ë Belinda Staki po kërkon një burrë dhe nuk po e gjen dot. 136 herë ë është takuar dhe ka qenë takimi i vetëm. Pastaj tjetri, pastaj mbetur aty. Pastaj edhe edhe ka mbetur vetëm aty, kanë qenë vetëm mm. darka. Nuk ka shkuar asgjëkundi me ta, por nuk po gjen njërin që t'ia mbush mendjen, që ky po. Që ta takoj të paktën edhe një herë të dytë. Takoj edhe një herë të dytë, ndoshta nuk shkon më tej se aq, por të paktën të ketë një takim të dytë. Asnjë takim të dytë. Çfarë po ndodh me shoqërinë sot? Pyet Belinda. Çfarë po ndodh me burrat? Ku janë ata? Tani kësaj mund të jepni përgjigje edhe juve në 069 20 70 222 069 ti si ndihesh rreth Kush të ka uh, gjetur ajo akoma me 136 takime 136 takime bro 136 është e vështirë po, ti ta takoj ieri kë ka tërhequr po 136 vetëm tash po, po. nga Sydney janë ata ku di unë se kë ka takon 136 nuk janë pak hey, anagrama është u dehen lish miq të dashur u dehen lish U D E H E N L I S H U D E H N L I S 0 6 9 20 7 10 2 2 2 Dërgoni mesazhet tuaja Kthehemi pas pak me më shumë Kygo tani Heroes villains want to blame While wilted roses fill the stage and the thrill The thrill is Do you remember nga Jarryd James ishte kënga që sapo dëgjuat në klubin e mëngjesit miq të dashur ju përshëndesim unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Altinin Nortën edhe Lorin çdo mëngjes me juve. Ora 7 deri në orën 10 në këto valë këtë ekran. Ëm uh, koha tani për të dëgjuar pak edhe se kush ka fituar në lojërat që ne organizojmë në Club FM 104 kemi pas kemi pasur një pyetje nga aktualiteti, po, mhm. prit prit se di si quhet ajo lojë. Dhe uh, përgjigja e saktë është UÇK. UÇK, Ushtria Çlirimtare Kombëtare. Po, ç'u thuhet se ka thënë po. i pari Marseli fiton dy bileta për në Cineplex. Okay. Bravo Marsel. Siç po thosha edhe më parë, ky shteti maqedon mm. të thuash është i dyshimtë është minimumi, po gjithsesi. Ndërkohë që kemi një fitues për këngën e ditës, është Ema 173 mbaron numri fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Ema. Po, Faleminderit. Për uh, anagramën? Për anagramën kemi një hundlesh që ka fituar miq të dashur u dehen shil është hundleshi. Është Kelmendi fiton orën nga Premium Watches 228 i mbaron numri. Bravo, bravo, bravo. Kam këtu uh, kam këtu Fjalorin e gjuhës shqipe dhe thotë këtu se këtu e gjeta, nuk e Një sekond, hundëdash, hundëgjatë, hundëgjatë, hundëkalem. Po, do të dish çfarë do të thotë hundëdash. Që e ka hundën të kthyer përbrenda, a të lakuar si të dashit, për njeriun dhe përdoret. Hundëleshi. Mm. Që e ka hundën me lesh. 2. Trim dhe kokëkrisur. Trim dhe kokëkrisur. Mhm. ra në një hundlesh. Mhm. Mm Okej. Okay. Dakord. E thotë fjalori i gjuhës shqipe. Fjalori i gjuhës shqipe. Ndërkohë Altini ka një zë të përgjuar miq të dashur, sot është pikërisht koha për një tjetër personazh. Le të shohim se kush do të jetë ky, nëse e dallojmë dot mbas transformimit që Altini i ka rezervuar këtij zëri. Mhm. Do të jetë e vështirë, shpresoj. Mhm. Jepi. Unë nuk kam pas fare pengesë, bile Një e kam thanë edhe në dokumentar, e m'ka dashë më shumë artin tem se mu. Shumë e thjeshtë. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhe tuaja Po mirë, që nga diksioni mund ta lokalizosh minimumi mm -hmm. A mundemi me ngju ni tjetër herë? Unë nuk kam pas fare pengesë, bile ka një e kam thanë edhe në dokumentare, im ka dashë më shumë artin tem se mu. Po, më në fund duhet thënë që është një femër, se altini mm -hmm. vetëm meshkuj ka pas kohët e fundit si zë. S'është e? Jo, ka pasur edhe... Ka pasur edhe... Kohët e fundit tash. Ose duhet thënë që më të shpeshtë janë meshkujt. Ndoshta ty të shkon mendja tek meshkujt më shumë edhe ata mban mend, po. Faleminderit Blendi. Altini ka patur, ka patur edhe femra. Faleminderit që më kuptove. Jo, jo, unë të kuptoj, Olta, të kuptoj, duke, të kuptoj që nga sytë. Mënyra, mënyra se si shikon. Eja. Po shija diçka. Mm. Po shihja diçka. Ë uh, Felicia Qualls, quhet kjo vajza e vogël. Është një është një fëmijë i cili ka lindur në Oklahoma, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mm -hmm. Po një histori që me thënë të drejtën dukej e trishtueshme. Vuan kjo vajza e vogël nga një nga një uh, sindrom, quhet sindroma X, sepse uh, mjekët nuk arrijnë dot që ta që ta shpjegojnë se çfarë është. Genet e saj, ajo ajo rritet shumë shumë ngadalë. Rritet për t'u rritur, është tani 3 vjeç, megjithatë ka trupin e një një wow. fëmije deri në 10 ose 11 muajshe. Wow. Uh, ende nuk është ngritur në këmbë, nuk është në gjendje të hajë, por është ende duke pirë. Dhe edhe pse um, gjithçka shkon, si të thuash, normalisht, nuk ka ndonjë, ë, uh, po themi ndonjë smundje mm -hmm. apo ndonjë ndonjë uh, dhimbje. Jo, jo, absolutisht asgjë. Vetëm rritja e saj është sikur koha ecën shumë shumë ngadalë për Felishën e vogël. Uh, kur ka lindur ishte një fëmijë normal. Ë, uh, megjithatë, ndërsa koha kalon, tregon për shembull këtu ja 12 muajshe, e me radh, ë, um, jo. Ajo, wow. ajo tani është 3 vjeçe. Dhe ende nuk është ngritur në këmbë. Ende nuk ka folur siç duhet. Mm -hmm. Belbëzon për të belbëzuar, por uh, ende asgjë domethënë. Dhe gjithë mjekët, me të gjithë kontrollet, me gjithë llojet e testeve që prindërit i kanë bërë, gjithçka kthehet përfundimisht normale. Asgjë nuk është e e çuditshme me të. Mm -hmm. Gjaku i saj plaket normalisht, thonë mjekët, por përveç kësaj, të gjitha qelizat e tjera refuzojnë që të rriten normalisht. Domethënë, nuk e di se si do ta ndikojë këtë, por kur kjo të jetë 50 për shembull do duket si 20. Mhm. Mm e ndoshta ndoshta do ndodhë që ajo do ta kthejë, do si thua, do të arrijë të bëjë gjëra, thjesht do t'i bëjë gjërat më me vonesë, do ngrihet, do ngrihet në këmbë 5 vjeçe. Më më vonë po, se fëmijët e tjerë. Edhe nga ana mendore, edhe nga ana uh, fizike, ajo rritet ngadalë. Tani ajo është, si thua, një vjeç, edhe pse është 3 vjeç, është e rritur vetëm në 1/3 e e asaj që i takon. Interesante. Mhm. Dhe kërkuesit janë janë duke kërkuar fuqishëm për të zbuluar se çfarë mund të jetë ë, gabim me të dhe nuk arrin që të zbulojnë dot asgjë me për Felishën e vogël. Megjithatë ata thonë, jemi duke kërkuar, jemi duke u marrë me këtë sepse është një sfidë edhe për ne që të kuptojmë se çfarë ndodh me këtë fëmijë. Është diçka e pazakontë, po. Pse ky fëmijë nuk rritet normalisht? Pse ky fëmijë ë nuk ngrihet në këmbë atëherë kur duhet etj etj. Ndërkohë që nga ana tjetër është krejt normal. Vetëm që është akoma me me pelena, është akoma me qumësht, është akoma me me gjëra të vogla, nuk nuk ka bërë ato kapërcime e moshës, mhm. po. Nuk e di. Uh, mund vi një moment kur kjo kthehet në bekim, po themi. Do mhm. sa vajzat luftojnë për rinin e përjetshme. Po, kjo do ta ketë. Isha mund ta ketë vështirë të plaket kur uh, po themi ja, të arrijë aty 20 vjeç që arrin atë Oh. Dua të bëj një pyetje nga lajmet, meqë e kemi lënë pa pa vendosur këtë. Po bëj mhm. gati edhe një quiz me seri për të gjithë juve që doni që të merrni pjesë në lojërat tona sot. Kemi bileta për në kinema, kontrolle të plota mjekësore tek Spitali Amerikan, ora nga Mishtan tek Primi Monshis, dhurata nga Too Late Albania. Ehm um, kurse nga Art Center Tirana këtu në Bllok në kryeqytet për të mësuar fotografinë, po lule të gjalla nga bota e luleve, etj, etj, etj, etj. Kështu që, çuna dhe goca. Pyetja është kjo. Zoti kryeministër Rama, ë, uh, ndërkohë që ishte me kandidaten për kryetare bashkie, mm -hmm. zonjën Rami, pra ishte Rama me Ramin, mm -hmm. ka thënë se varfëria nuk do të ketë më vend në këtë qytet. Në cilin qytet? 0-6-9-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja është qyteti pra po ju ndihmoj, është qyteti ku Zoti Rama prezantoi mhm. zonjën Rami S'ka asgjë për qeshur njeri Zonja Rami dhe Zoti Rama Po. po Ku Rama i tha Ramit uh, Ti do jesh kryetarja e bashkisë Me gjasë Dhe i tha qytetit që varfëria nuk do të ketë më vend në këtë qytet. Imagjino pra një kështu tip qytet. Po, Kuwait i vogël kështu. Ëh, uh, ose Dubai. Ku vijnë vijnë kështu nga qytete të tjera për shembull që bëjnë pastrimin, që mbledhin plehrat, lajnë shtëpi, etj, etj, etj. Edhe qentë e rrugës në këtë qytet për shembull, Do jenë të shëndoshë. Po. Mezi do ecin, e kupton? Nuk do kanë nuk do i kafshojnë më njerëzit. Jo, po s'ka. As njerëzit ata, nuk do i kafshojnë. Jo, po. në këtë qytet nuk do të ketë më kurrë varfëri. S'ka ndodhur asnjë në botë, asnjë vend, por Po e tha zoti Rama e mban fjalën. Unë kam besim. Okej, okay, mirë. Ëm um, Atëre. Atëre. Le të fillojmë një py uh, le të fillojmë një pyetje. Një quiz. Jo, ah. jo nuk nuk e di, jo? nuk nuk di as vetë çfarë të bëj. Ë uh, në këtë moment. Po jo, e kam një po bëj gati një quiz me seri, por jo, nuk dua nuk dua që ta nuk dua që ta ngus. Se kemi pak kohë, është akoma 8:21, është në orën 8:30 do ta nisim edhe quizin me me seri këtu në klubin e mëngjesit. Gjithsesi, ëm um, nuk e di nëse ju vajza jeni gati për sharadën. Jo, jo, jo akoma s'keni bërë gati për sharadën? S'kemi menduar. Okej, okay, mirë, unë dhe Altini kemi menduar për sharadën. Okej. Okay, Duhet vetëm që të komunikojmë me njëri tjetrin. Edhe të shohim pastaj se çfarë ngjet. Nëse ju ja dilni Sigurisht që do ja dalim. Shumë e thjeshtë, mos shikojmë. Jo. Atëherë ju keni rënë dakord për një fjalë, ne jemi gati për ta gjetur. Okej. Okay. Sharadio, loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Mm -hmm. Është send fjala juaj? Jo. Jo. Është një gjë që hahet. Jo. Është nuk mendoni asnjë një gjë që hahet. Nuk mendojmë për gjëra që ham. Se nuk na hahet. Ose nuk na ha. Meraku për të ngrënë. Po. Okej. Okay. Goca. Është një veprim që e bën njeriu? Ja kemi lënë juve jo. atë pjesë. Jo. Jo. Është koncept. Jo. Jo. Është ngjarje. Jo. Është një njeri. Është një njeri. Është një njeri. Bravo. Është një njeri i rëndësishëm. E saktë Jeri. Shkrimtar, po, shkrimtar, filozof, historian. Oh. I ka të gjitha. Mhm. Mm shqiptar. Jo. Jo, jo shqiptar. Nuk është shqiptar. No. Ah. Oh. Është i huaj. Fqinji jonë është? Yes. I fqinji jonë. Është e kemi gjithmonë pranë, e kemi gjithmonë pranë. Jeri bëri një pyetje, është i huaj po? Është i huaj po. Po, po. Italian. No. Jo. Jo, jo italian. Ma... Një njeri i madh jo italian. Që merr është që, nga Amerika. Që është duke shijuar pensionin qiellor. Qiellor. Domethënë s'është në jetë. Po, Domethënë s'është në jetë. Qysh nga viti 1778. Oh. oh. po Po pse është prezent këtu? Goca neve ju kemi ndihmuar aq shumë duke dhënë një informacione mes librash. Po po po, e kuptoj këtë pjesë. Është prezent mes librash, mes thëniesh, mes ndikimeve që ka patur. Një njeri i shquar. Jo. Shakespeare. Shakespeare. Jo, më zonja. Shakespeare është më i hershëm se aq. Ka vdekur në 1700. 1700. Shakespeare, po. Dëgjo, ej, dëgjo. Ehm, um, ka vdekur në 1778. Kujdesi. Dy vjet mbasi Amerika shpalli pavarësinë. Tani këto s'është se mbaj mend. Sigurisht, as nuk mbaj mend, mos u ndjeni në kompleks që nuk dini fiks se kur ka vdekur ky, se nuk është një po, nga ato. Po, na ndihmo me ndonjë vepër të tij. Apo ndonjë gërmë të emrit? Po, nuk më vjen asnjë gjë. Jo, gërmë të emrit nuk japim juve. Atëherë, dëgjoni, ai njihet më shumë me atë që quhet uh, nom de plume. Uh, ose emri i uh, nom de plume është uh, nom de plume pra i është tani më kënaqe. Po, po, po, pra. Ne ne ne nom de plume i thonë emri i puplës. Uh, domethënë emri i të shkruarit ose nofka. E ke parasysh shkrimtarët? Migjeni për shembull, Millosh Gjergj Nikolla Migjeni. Mm. Ishte Migjeni në këtë rast ishte nom de plume. Aruel. E vërtet thotë. Jo, jo. Dija emri i tij i vërtet, po fillon fjala i vërtet fillon me V. Ë, uh, emri i tij i vërtet është François Marie Arouet. Kurse nom de plume Voltaire. Ah, bravo. Më çmende. S'është e vërtet, s'është e vërtet. 069 20 70 222 069 20 70 222 për atë që vjen i pari me përgjigjen e saktë. Dhe tani A e a e a e dini se dini se Dhe tani A e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Ja cilat janë tetë gjërat që çdo dhomë gjumi ka nevojë Një qilim të rehatshëm, të shkelni në një dysheme të ftohtë apo të parehatshme e shkatërron mëngjesin tuaj. Sasinë e duhur të jastëkëve dytësorë. Duhet të ketë jastëkë të mjaftueshëm në mënyrë që krevati juaj të duket i kushtueshëm dhe mikpritës. Një vend për t'u ulur, dhe nuk bëhet fjalë për krevatin. Një vend i mirë për t'u ulur do t'ju shërbente kur doni të lexoni diçka dhe nuk mund t'i lejoni vetes që t'ju zërë gjumi, ose kur duhet të bëni një bisedë serioze me partnerin tuaj, ndërkohë që dëshironi të qëndroni drejt dhe ta shikoni atë në sy. Asnjë aparat teknologjik në dhomën tuaj të gjumit. Një koleksion të gjërave që dashuroni, dhe nuk është e thënë që të vendosni koleksionin më të madh në dhomën tuaj të gjumit, por mjafton një koleksion i vogël i gjërave që dashuroni dhe do t'ju bëjë të buzëqeshni nëse i vështroni përpara se të flini. Një dyshek të mahnitshëm. Ju mund të keni çdo send në këtë listë, por gjumi juaj nuk do të jetë i plotë pa një dyshek të përsosur. Fotografi, por jo ato të familjes. Pavarësisht se mund të keni aq fotografi familjare sa dëshironi në dhomat e tjera të shtëpisë, është mirë që në dhomën tuaj të gjumit mos ta ngarkoni emocionalisht. Mjafton vetëm që të keni fotografi elegante dhe qetësuese. Edhe dhomat e gjumit më të shndritshme dhe më të gëzueshme duhet të kenë një element të errët magjepsës dhe seksi. This is Club FM 100.4. Mirë se keni ardhur në program, atëherë. Ëm um, Gozat ka menduar një fjalë për sharadën e kthimit. Fjala jonë ishte Voltaire. Ose siç i thot Olta, Voltaire, Voltaire. Voltaire, uh, Voltaire uh, njëri nga filozofët, shkrimtarët, po themi historianët uh, francezë me ndikim, traktati i tolerancës është një nga librat mm. që qarkullon tani uh, më së fundi përkthyer në shqip për Volterin, por edhe shumë nga citatet e tij. Të ka pëlqyer, ha? Shumë, jashtë. Oh, më pëlqen dhe tani po, s'kam ku e gjej. po merre, uh, burrin tënd, vëri një palë kështu paruke nga këto. Tallase o Goz, gjen në teatrin kombëtar. Kemi ne një shok që punon në teatrin kombëtar, mund të të gjej një palë paruke ashtu edhe. Edhe me këtë gjatësi Olta. Bëj bëj një një bisedë nokturne me Volterin. Faleminderit. Se kë, kush e di? Koleg, faleminderit që po, më po, po. realizuat. Ama të lutem. Edhe kostumin ta gjej, kështu që mm. mos ki merak, po po. Wow. Po jeni të mrekullueshëm. Ti si ti si Maria Antuaneta. Ai si ai si xhelati që të pret kokën. Nëse Volterin e ka gjetur Sokoli fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Janë njerëz që e njohin demokracinë, po, me dhe me dhe mall. Ndërkohë, uh, Zoti Rama, ku ka thënë që uh, do ta bëjë Gjirokastrën ose ka thënë pra që Gjirokastra nuk do të njohë më varfërinë Nuk do të ketë më varfëri, po, po, në Gjirokastër. Po, po, nuk do ketë më në Gjirokastër. Ka thënë Ermini fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Bravo, bravo i qoftë Erminit. Vajzat e kanë menduar fjalën, po? Patjetër. Atëherë le të bëjmë sharadën e kthimit, unë dhe Altini do të zbulojmë se cila është fjala që vajzat kanë menduar. Hajde pra. Një pyetje, tre pyetjet e para S'është e thënë tre pyetje, me një pyetje, a hajt një Aha, jo, jo Që që që fare njeri A pyet? Ja Jo Është send, njeri Send, jo, jo Jo, jo një send është një veprim është më shumë se një send Po po. Okej Janë dy sende pra, ose disa sende Jemi afër Teknikisht veprim Teknikisht veprim Por që njeriu është që e bën këtë gjë E bën me biçikletë? Jo. Jo. Do të mendoj pedalon, mendova. Mm, do të pedalon. Është diçka jo, që Jo, nuk është diçka si pedalimi, nuk është diçka që kërkon energji fizike. Nuk kërkon lëvizje. Nuk ka jo. lëvizje? Lëvizje. Tani do ngatërroheni, kështu që mos nuk ka lidhje fare me atë pjesë. Po pra, është thjesht një veprim apo është diçka që njeriu e bën dhe ajo gjëja pastaj është vepër e njeriut? Po jo tamam vepër. Jo është veprim Altin, jo jo vepra. Përfundim është veprim. Kur themi një send, kur ju thatë send, ndaj të thashë jo vetëm një, që do të thotë është diçka që njeriu en që njeriu e tani se po e thashë fjalën unë është shumë e thjeshtë. Një send për shembull. E bën çfarë? Jo për një send, është është një lloj grumbullimi sendesh. Një lloj grumbullimi. Jo vetëm. Me k? Me k fillon? Ko, ko. Ko, ko. E pra, po e thash prandaj. Pra është një person i cili mbledh topa të kuq për shembull. Po. Fiks. Ose ose ose pulla. Po. Ose pulla, po. Po. Bravo, bravo, e gjetën shumë. Domethënë është folja, të të të bësh këtë gjë. Po. Të bësh këtë gjë, jo emri. Jo emri. Kam një me kështu. Jo. Po. Okej, mirë, dakor. Atëherë. Oj, sa e lehtë, po sa e lehtë. I ndihmove. Çuna, ne do të nisim tani një quiz me seri, ora është 8:40 minuta. Unë i thash mbas orës 8:30 do të kemi quizin me seri këtu në klubin e mëngjesit. Do të fillojmë menjëherë me dy bileta për në Cineplex për filmat e së premtes që janë premierë atje. Mirëmëngjes, e hëna. Çfarë ne do të bëjmë është do të pyesim se cila është gjuha zyrtare e. në disa vende që unë do të përmend. Okej. Okay. Për shembull, për shembull, a e dini se cila është gjuha zyrtare në Bolivi? 0-6-9-20-70-2-22 Dërgoni mesazhet tuaja Të parat janë shumë të lehta mm -hmm. Do të vijë do të bëhet pak më e vështirë Me kalimin e vendeve mm -hmm. Por, pyesim fillimisht cila është gjuha zyrtare e Bolivisë, e Bolivisë. Dakor. Arctic Monkeys vijnë tani përzgjedhur nga Altini për këtë moment miq të dashur. Kjo quhet Arabella. Mirëmëngjes që të gjithë, ora është 8 e 41 minuta. Faleminderit. Arabella's got some interstellar painter skin boots. Atëherë, çdo mëngjes nga 7 në 10 ne kemi programin i cili ka lloj-lloj gjërash brenda, bëmë sharadën pak më parë. Sharada e vajzave me qira fjala është koleksionimi. Ja, të koleksionosh, kjo ishte fjala. Mm -hmm. Nuk e di kush e ka gjetur. Klajdi i pari fiton dy bileta për. Bravo Klajdi. Bravo. Atëherë, ëm um, Olta, Po. Ne e kemi mbyllur me me ato quizet që i kishim nga aktualiteti apo jo? Mhm. Mm mhm. Mm e përmendëm dhe qytetin e Gjirokastrës për uh, një citat të zotit Rama mbi varfërinë që do të mungojë në këtë qytet do t'i marrë malli ata, por por ëm um, Dua të them edhe gjithashtu që është edhe festivali duke duke u zhvilluar në mm -hmm. Gjirokastër, festivali uh, folklorik atje. Një suvllaki. Një paçe koke. Ë, do një paçe koke? No. Jo. Okej, okay, pse s'e ha paçen e kokës? Kukureci. Po ç'lidhje ka koka me kukurecin? As njërën as tjetrën nuk e ha. Okej, cila është, cila është gjuha zyrtare në Bolivi? Spanjisht. Bravo. Bravo. E ka gjetur Eltoni, fiton dy bileta për në Cineplex. Okej, okay, le të bëjmë një tjetër pyetje tani nga gjuhët zyrtare, miq të dashur. Pyetjet janë gjeografike. Pyetja është Cila është gjuha zyrtare në Kuvajt? 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-9-27-12-2 Në lidhje me zërin, Olta? Ah, në lidhje me zërin Unë ta dëgjojmë dhe njëherë Okej, është një artiste Kaq po Kaq po ju them për tani është një artiste, dëgjojmë me vëmendje Unë nuk kam pas fare pengesë, bile ka një e kam thanë edhe në dokumentar, ai e ka dash më shumë artin tem se mu. Çfarë në të nëllë? Rexhep Qosja. Ku pika që të bje? Kush ka thënë Rexhep Qosja? Me, me, me shumë iva, dashuri për juve, se nga fjala nuk vjen gjë. E po ta ishte Rexhep Qosja, dëgjo dhe njëherë, zotin Qo... Për një jetë të lumtur. Mhm. Mm për një burrë. Dakord. Me këto pesë këshilla, një burrë do të ketë jetë të lumtur. Këshilla e parë. Duhet të gjesh një grua e cila të ndihmon me pastrimin dhe mirëmbajtjen e shtëpisë. Mhm. Mm pra të gjesh një grua të të lajë dhe të të shplajë, siç thotë populli. Këshilla e dytë për një jetë të lumtur për një burrë. Duhet të gjesh një grua që të gatuajë mirë. Është e rëndësishme. Ëh. Mm -hmm. mm Këshilla e tretë për një jetë të lumtur për një burrë. Duhet të gjesh një grua mm -hmm. tek e cila të kesh besim e me të cilën të ndash ndjenjat e tua. Ëh. Mm -hmm. Kjo është e vërtetë. Normal. Këshilla e katërt për një jetë të lumtur për një burrë. Po. Duhet të gjesh një grua me të cilën të pëlqen dhe së cilës i pëlqen të bëjë dashuri me ty. Mhm. Mm Dhe këshilla numër 5 për një jetë të lumtur për një burrë. Këto katër gra nuk duhet ta njohin njëra-tjetrën. Po e prisja diçka të tillë. Po, ah, është kjo, kjo vjen kështu, kështu vjen. Se unë i kam të shkruar këto, s'janë të mia. Po kuptoj. Mos keqkuptoheni, o zonja. Mos mos keqkuptojë ndonjëra prej tyre. Okej. Mirë, do të rikthehemi pas çfar? Çfar? Çka? Më pëlqeu shumë. Pëlqen shumë vërtet? Vërtet? Ej, dëgjo mirë, bëjmë një bëjmë një tjetër pyetje nga lajmet meqë jemi. E zgjasim edhe pak edhe shkojmë deri tek shkojmë deri tek lajmet e orës 9. Mos mos ta shqetësojmë Martinin me dy këngë rresht e ku di unë se çfarë gjërash. Atëherë. Pyetja është kjo. Është arrestuar mm. për herë të dytë në 4 vjet. Ky zyrtar i bashkisë. Mm. Në ishë në ebër, ardhë të dy, katër vjetë ishe mandati, domethënë. Po kam është një po para nga 2 vjet bëri këtë. Para 6 muajsh. Jo, jo, jo, para 6 muajsh ka qenë a diçka e tillë. Po. Nuk ka, nuk ka, nuk është bër viti. Po. Po, normal. Arrestohet sërish ky zyrtar i lartë i bashkisë së kryeqytetit. I bie që s'ka zënë mend. Se një jo zën mend ose i ka shijuar Nuk e, nuk e di, mund edhe ti ketë po. 0-6-9-20-7-10-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja Se e bëjnë rrugë, ke parasysh, e kemi bërë? Po, po Si ca të varfri, për shembull janë ca të varfër që Në vende Ca të varfër në vende të pasura mm. Çuditërisht ato ndryshe nga Gjirokastra E kemi për shembull që edhe pse Zvicra, Austri, Danimark, Norvegji, Suedi, e tjera, e tjera, kështu Edhe qytetet si, ku di unë Kopenhaga, Stockholmi, ça të duash ti, Oslo. Mm. Prap ka të varfër atje. Prap ka, e njohin varfërin, por por ne do ta zhdukim. Ëm um, ëm um, po thosha. Janë ca të varfër mm -hmm. që kur vjen stina e ftohtë, ça bëjnë? Për shkak se duan të shkojnë në burg. kalojnë dimrin. Se dimri është i ftohtë jashtë, po është i ngrohtë brenda në ambientet e burgut. Mm -hmm. Ka bibliotekë të mirë, ka televizor, lidhje me internetin, tre vakte në ditë. Vishesh po, këndshëm, kështu që hyn në një market dhe në mënyrë më trashanike bën një vjedhje. Mm. E bën kastile që të kapen. Ta shikojnë kamerat, sigurohen që ka kamera gjithandej. E marrin atë gjën, fillojnë të shqyejnë, edhe i kap policia, i fut 6 muaj burg. Erdha unë do takoj Erdha unë Ça pushimesh Ke parasysh Kështu mund ndodhi edhe me, me zyrtarë shqiptarë kjo që Të pëlqen Allah, të fillon të pëlqen Të një gjithë tonë mm. Do të thonë burgu këtu Jo aq Norvegji sa në Norvegji Nejse, okej okay. Titram para para pam para pam pa pam. Ikim? Ikim. Ikim. E lëmë, miq dashur, e lëmë me kaq në klubin e mëngjesit në Club FM në 104. Takohemi sërish mbas lajmeve të orës 9 këtu me Isidën deri atëherë. Big B bashkë me Everlast kjo është. Hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq dashur, ju përshëndesim. Ora është tani 9:07 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Artinin, Notin dhe Lorin. Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në 10 në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjesi. Punë të mbarë juve që keni mbërritur nëpër uh, vendet tuaja të detyrës, e rrugë të mbarë juve që jeni në udhë. Sot në mëngjes ditë e bukur, data është 11, mbas pak orë ta informoj. Pushime të mbara, kush i ka marrë pushimet? Pak si herët, mm, por që po, pra. gjithsesi kush i ka. Le ti gëzoj, pse jo? Pse herët? Pse herë të thotë më të bukura në botë. Pse herë, drita din se është pse herë. Ëm, po shikoj pak uh, një gjë interesante në um, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse ke kryer një krim seksual, ëh, mm -hmm. uh, ti futesh në një listë e cila quhet uh, The Sex Offenders Registry. Tamam. Pra ata që kanë bërë uh, shkelje seksuale. Dhe mbasi Ë e bën këtë gjë, edhe mbasi kryen dënimin tënd, duhet që gjatë gjithë kohës të jesh i regjistruar. Shteti është shumë i rreptë me mm -hmm. njerëzit që kanë kryer krime seksuale për shkak se ata mund të përsërisin si thua, ka ka një, ka një tendencë. Tamam. Kur mund të jetë me fëmijët apo me të rritur qofshin këto. Dhe çfarë ndodh është që ata kudo që shkojnë, duhet të shkojnë në rajonin e policisë përkatës mm -hmm. dhe thonë për shembull që erdha unë, kam marr një apartament me qira, jam në filan rrugë, në filan adresë mm -hmm. dhe pastaj ti bëhesh pjesë e një harte elektronike që njerëzit mund ta kërkojnë në internet dhe çdo banor aty përreth i zonës ka të drejtën që të informohet dhe thonë që këtu jeton filan Fisteku, i cili është dënuar më parë dhe ki kujdes mhm. fëmijët. Mm -hmm. Kjo e bën jetën e tyre shumë të vështirë. Ëm, ehm, um, sepse qiradhënësit për shembull nuk duan t'u japin një shtëpi me qira. Normal. Ëm, ehm, um, punëdhënësit pastaj kanë probleme gjithashtu me persona të tillë dhe ndodh një lloj persekutimi ndaj tyre. Ëm um, që shumë vetë do thoshin është i drejtë në një formë apo në një tjetër. Megjithatë, ajo që ishte interesante është një vend në ato moçalet e Floridas mm -hmm. në Pahoki. në Florida, Pahoki, po, mm. Pahoki në Florida, moçalishte është atje, po. ku 120 uh, shkelës seksualë Ndodhe janë mbledhur së bashku, po sepse shumë prej tyre, për shkak se e kanë vështirë që të gjejnë një shtëpi, të gjejnë një punë, përfundojnë duke fjetur poshtë urave, ëh, mm -hmm. uh, të pastrehë etj etj. Në këtë vend tani janë mbledhur vetëm të tillë. e kanë quajtur City of Refuge, mm -hmm. ose qyteza e strehimit. Strehimit. Mm. Dhe janë njerëz, siç po tregon edhe një raport, një reportazh që po shiha për këtë, uh, nuk janë domosdoshmërisht uh, dhe në fakt pothuajse asnjëri prej tyre nuk është në lidhje me fëmijët. Por kanë pasur një mosmarrëveshje, ka ardhur një natë tapë ai. Mm -hmm. Dhe dhe i është hedhur të dashurës. së vet. Ajo s'ka pranuar, e ku di unë se çfarë dhe janë përleshur dhe ka ndodhur një përdhunim. Mm -hmm. Dhe është dënuar për këtë. A ngelet damka, ngelet për këtë. Sido që mund të ndryshojë nga dikush për shkak që është predator seksual i fëmijëve të vegjël, a diçka më e rëndë, po themi mm -hmm. në natyrë. dhe kështu në këtë qytet janë grumbulluar 120 shkelës, të cilët jetojnë së bashku. Mm -hmm. Jetojnë së bashku, shumë prej tyre kanë edhe këtë Ba, uh, byzylykun elektronik që i mban uh, të kufizuar, që mund mos shkojnë, po, gjithandej dhe janë burra dhe gra, të cilët ndihmojnë njëri-tjetrin me hallet dhe telashet e jetës. Mirë, ka pasur ca zgjidhje kjo. Po, ka pasur ca punëtorë migrantë që jetonin në këtë qytezë më parë, por kur filluan të vinin shkelësit, ata ikën. Ata ikën se kishin dhe fëmijë. U larguan që të gjithë, kështu që tani kanë mbetur Është një qytet vetëm me shkelës, që quhet mhm. City of Refuge. Mos shkoni pra. në Pahoki, në Pahoki, në Pahoki të Floridas, një një provincë atje. Do mundohemi të mos shkojmë. Janë mbledhur të gjithë këta. Ba, më duket pak e çuditshme. Të paktën, të paktën, asnjëri atje nuk mund të shkojë të thotë, je më i mirë ti. Se askush nuk është më i mirë se ti. Nuk do ndihen të ofenduar. Po kjo puna e qimes dhe traut atje në syrin e tjetrit apo traun në syrin tënd nuk mm. mund ta, nuk ma thash, po m'u duk interesante kjo. Ta ndaja me ju. interesante. Faleminderit. Okej, okay, atëre Olta, na jep pak uh, përfundimet e kuizeve që kemi bërë deri më tani në klubin e mëngjesit. Atëre ja nisim me zërin e transformuar është Zër? Tinka Kurti. Oh, e kanë gjetur Tinka Kurtin. Bravo i qoftë. E dëgjojmë. Fare. Unë nuk kam pas fare pengesë, bile kanjiherë kam thanë edhe në dokumentare, ai m'ka dashë më shumë artin tem se mu. Njësoj është ky zëri, si me efekt, si pa efekt, besoj. Nuk kam pas fare pengesë, bile... Jo, jo, s'është njësoj. Nuk është njësoj, po timbri i saj është... i kuptueshëm. Pamë. Ndërkohë Marsida fiton një kurs fotografie tek Art Center Tirana, katër zero nëntë i mbaron numri. Katër zero nëntë, bravo i qoftë vajzës. Tjetër, tjetër fitore? Florenc Hoxha. Po, është arrestuar. Është arrestuar për, për të dytën herë. Ka mm. qenë uh, akuza ka qenë ushtrim dhune. Pra, uh, po. po Ky djalë paska dorë. Nuk e di, nuk e di tani se Nuk e njoh lajmin me imtësi, edhe janë bërë akuza që arrestimi është politik, se siç thonë miqtë e tij në bashki që policia ka mbajtur viktimat dhe ka lëshuar agresorët, por paska qenë për uh, prishjen e një mjedisi, një lokali, a diçka e tillë ku mm. ky dhe pronari apo ata që punojnë në këtë lokal janë përleshur dhe mm -hmm. kanë përfunduar të mm. gjakosur, uh, domethënë ka pasur dhunë, sherr me grushta. Kjo nuk duhet të ndodhë në fakt, sido jo. që të jetë. Ti shkon për të zbatuar ligjin, a ku di unë se çfarë, por s'ka pse të rrihesh me grushta. Them që ka një ligj për të gjitha. Mm. Mhm. Kështu që s'ka pse. Cila është gjuha? Erisa fiton dy bileta për Bravo, Erisa. Cineplex, ndërkohë për gjuhën më kanë thënë gjuha arabe. Gjuha arabe është e saktë. Bravo. Në Kuvajt arabishtja është gjuha zyrtare. Mm -hmm. Enki fiton dy bileta për në Cineplex. Bëjmë një pyetje nga kuizi me seri, miq të dashur. Mbetemi tek gjuha zyrtare. Ne pyesim cila është gjuha zyrtare e një vendi të caktuar. Vendi që kanë radhën është Haiti. Ishulli i varfër i Haitit. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Cila është gjuha zyrtare në Haiti pra është pyetja?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 Ëm um, unë dua që ju të na jepni një për ata që dëgjojnë, të kuptojnë ndoshta uh, pak më mirë. Çfarë është thelbi i protestës? Cili është thelbi i kundërshtimit tuaj? Çfarë është që ju po kërkoni? Lëvizja për universitetin u themelua si përgjigje e ngritjes së komisionit për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor, i cili kishte për detyrë i emëruar nga kryeministri, kishte për detyrë të hartonte uh, reformën e re e cila do të sillte revolucionin e madh në arsimin uh, arsimin e lartë edhe fushën e kërkimit shkencor. Një ndjej një një ton ironie në, në mënyrën se si shprehesh. Po, po me të drejtë besoj. Ëm mhm. mm -hmm. uh, ky komision uh, u kishte në përbërjen e vet uh, persona pedagogë të universitetit publik, por edhe persona nga fusha e e e arsimit të lartë privat dhe në këtë mënyrë ne tentuam ta ta të tregonim që në përmbajtje të vet e para ky ka konflikt të madh interesi. E dyta është i emëruar nga lart dhe nuk ka përfaqësi universitare, studentësh dhe pedagogësh të cilët e jetojnë problematikën problematikat e universitetit sot. Duke qenë se nuk e kishte një përmbajtje të tillë dhe nuk pati një përfaqësi universitare, u duk pastaj dhe në përmbajtjen e reformës që u prodhua nga ky komision që aty nuk shihet në asnjë moment perspektiva e universitarëve. Jo vetëm që nuk identifikohen problemet që i jetojmë sot nëpër universitete, por këto probleme shumohen. E para, ë më kryesorja është skema e financimit. Kjo skemë e re financimi, ë e bën të aksesueshëm buxhetin e lartë për buxhetin shtetëror për arsimin e lartë, e bën të aksesueshëm edhe për universitetet private. Ë uh, disa prej tyre me të drejtën për t'u kamufluar në publike të pavarura dhe duke u kamufluar si të tilla ata fitojnë të drejtën për të përfituar nga të treja grantet e arsimit uh, e arsimit të lartë, e buxhetit të arsimit të lartë, më falni, të cilat janë granti i infrastrukturës, granti i mësimdhënies edhe granti i kërkimit shkencor. Për këto para që jepen si një shumë direkte në universitetet. Skema e shpërndarjes mhm. është pak ambige sepse nuk është vendosur akoma, nuk nuk është e detajuar asgjëkundi, as në ë në përmbajtjen e draft reformës fillimisht dhe as tash në projektligj, po me, në projektligj edhe për shkak të të formatit teknik që ai ka. Thuhet që do vendoset me një ë vendim të Këshillit të Ministrave. Mirëpo, drejtpërdrejt, universitetet private, edhe pa e ndryshuar statusin e tyre, përfitojnë nga granti i ekselencës dhe nga granti i kërkimit shkencor. Ndërkohë, duke e ndryshuar statusin e tyre në fondacione jofitimprurëse, që është shumë e çuditshme duke njohur shoqërinë shqiptare dhe duke njohur se si kanë funksionuar deri tani bizneset private, këta përfitojnë pastaj edhe nga fondet e zhvillimit të infrastrukturës, dhe mhm. fondi i mësimdhënies. Njëra nga një kjo është e qartë. Kjo është pra, pra ju nuk doni që këto para, të cilat janë të pamjaftueshme edhe për universitetin publik, siç është deri tani se buxheti i arsimit të lartë asnjëherë nuk ka qenë kam vështirë në nivelin e kërkuar nga shoqëria apo po ta krahasosh edhe me vendet fqinje pa shkuar tek vendet e zhvilluara, të mos shkojnë në drejtime të paditura për të bërë çanta vathë e, e bizhu për e, për gra pronarësh universitetesh etj etj. Këtë e kam dëgjuar si një kritikë edhe b- b- në mendimin tim e, as unë nuk do ta doja fondin e arsimit të shkonte për për e, diamante. Por gjithsesi, gjithsesi. Pyetja pyetja është kjo. Ë ose një kundërshti që bëhet, thuhet, po po universiteti publik është parë nga disa ata që e drejtojnë deri më tani, edhe si çiflig dhe ka njerëz për shembull që kanë ndenjur në majë të universitetit publik, kanë vendosur si kanë dashur me fondet dhe kanë parë veten si si zotër të të fateve edhe të studentëve dhe, dhe që ka një nevojë për reformë. Jeni dakord që ka nevojë për një reformë? Në arsimin e lartë? Ne nuk jemi duke mbrojt gjendjen aktuale e cila ndodhet në mhm. universitet. Mhm. Ne kemi kundërshtuar dhe gjendjen aktuale e cila është në universitete sot, sepse është problematike. Por reforma shton problemet në arsim dhe nuk i jep zgjidhje problemeve aktuale dhe më pas që të hapi rrugën për si thua për të zgjidhur këto probleme të cilat që ekzistojnë. Që ekzistojnë sot. Kështu që ajo i shton problemet dhe Dhe ne sigurisht që do kundërshtojmë një herë këtë reformë e cila mm. shton probleme më pas që të merr me problemet të cilat ka universiteti sot. Nuk mm. jemi duke mbrojtur gjendjen aktuale, do vazhdojmë ta kundërshtojmë. Mm -hmm. Por më e rëndësishme në fillim është kundërshtimi i reformës. Në qartë. Ka dhe një kontradiktë në fakt, sepse këta tentojnë të luftojnë korrupsionin apo burokracinë brenda institucioneve të arsimit të lartë, nga ana tjetër propozojnë ngritjen e disa strukturave të reja, ë dhe propozojnë shtimin e hallkave burokratike. Në këtë ligj parashikohet ngritja e tre agjencive të reja që do merren me rankimin e performancës së universiteteve dhe pastaj me shpërndarjen e fondeve. Për shembull, kjo e rankimit është është një çik shumë e çuditshme sepse është duke vlerësuar performancën e universiteteve e para si mund ta masësh ti edukimin, Do merresh në në parametra që janë një çik teknikë, hapësira, infrastruktura, numër pedagogësh për numër studentësh. Ato ato janë të matshme janë kollaj. Janë shumë të kollajshme dhe e dimë, metra katror për student. Po, ne e dimë që bizneset, uh, universitetet private, më fal që më doli kështu në mënyrë të pavetëdijshme bizneset, uh, i kanë arritur këto pasi kanë pasur të ardhurat për t'i investuar dhe rregulluar infrastrukturën e tyre, ndërkohë që buxheti i shtetit për arsimin e lartë ka ardhur gjithmonë duke u rrudhur dhe ka munguar gjithmonë investimi në infrastrukturë. Mm. Tani si mundesh ti? Pra që... universiteti dënohet për fonde që s'i ka patur. Absolutisht po, sepse ju duke i vendosur në, në kushte të barabarta konkurrence sipas tyre, dhe ai me performancë më të dobët do nxirret të skualifikohet nga loja. Ku është këtu pastaj roli social i shtetit i cili duhet të investojë për publiken, për arsimin, për institucionet e veta, ndërkohë që me këtë ligjin e ri, ajo që parashikohet është vetëm falimentimi i disa institucioneve që nuk arrijnë t'i përshtaten dot tregut. Dhe ne e dënojmë këtë se nuk mund të jetë tregu njësia matëse e arsimit apo universiteteve, por arsimi i lartë duhet të qëndrojë i distancuar prej tregut në mënyrë që të të jetë në gjendje t'i bëjë kritikë atij. Mm -hmm. Po si jeni organizuar, çfarë si ka lindur e gjitha kjo? Kush kush e drejton lëvizjen tuaj? Lëvizja për universitetin është lëvizje universitare, ka studentë dhe pedagogë dhe është e shtrirë horizontalisht, nuk ka hierarki në mm -hmm. lëvizje. Uh, janë një grup studentësh dhe pedagogësh në fakultete të ndryshme, uh, në secilin fakultet, uh, më së shumti në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Shkencave Sociale, në Fakultetin e Histori Filologjisë, janë grupet organizatore më të shumta me më shumë studentë dhe më të organizuara, po lëvizja është shtrirë dhe në disa fakultete të tjera të Universitetit të Tiranës, të Universitetit Politeknik dhe së fundmi dhe në Universitetin e Durrësit. Ë të Elbasanit mm. ja ka interes edhe nga studentët e rretheve për fat. Ë lëvizja ka më se një vit që kundërshton reformën dhe nuk ka kundërshtuar vetëm reformën, por edhe problematika të tjera që has që ka universiteti. përfshirë edhe burokratët e tanishëm dhe vetë ne universitarët e ndiejmë të nevojshëm që është e ndiejmë të nevojshëm reformimin, por ky nuk është reformim, ky e shformon edhe më tej arsimin e mm. lartë, duke kthyer studentin në klient, duke kthyer dijen në mall dhe duke e shtrëmbruar marrëdhënien student pedagog, që është ajo prej të cilës nis universiteti, pa atë marrëdhënie simbiotike nuk ka universitet, e kthen studentin në klient dhe pedagogun punëtor në mëditje, i cili duhet të rroga e të cilit do vijë nga zhvatja e xhepave studentorë. Mm. Okej, okay, uh, pra ju e pranoni që ka nevojë për një reformë. Domethënë, por kjo nuk është reforma e duhur, po thoni ju. Ë, po. uh, lëvizja për universitetin është është ngritur enkas për të kundërshtuar reformën apo ka ekzistuar aty edhe para reformës për për t'u për t'u përballur me këto probleme që universiteti ka patur? Po edhe në vazhdimësi, se ne e dimë që gjithmonë ka pasur probleme. Edhe projekti i propozuar momentalisht nuk nuk u shpik nga kjo qeveri aktuale, mm -hmm. qe një iniciativë e qeverisë së kaluar prej 2011-s, atëherë pati një një lëvizje studentore uh, universiteti në rrezik. Uh, unë jam një ndër ato aktivista tani kam mbaruar studimet për mm -hmm. uh, ekonomi, po vazhdoj të merrem me, me kauzën universitare. ë, që tentoi të të të ngrinte këto problematika, atëherë kanë qenë përveç skemës financiare kanë qenë edhe çështja e stazhit, praktika mësimore për uh, profesionet e rregulluara, të cilat duhej të kryhej pa të ardhura dhe ne po e, e dënonim këtë gjë duke thënë se sot studentët jo vetëm që nuk kanë kushtet e duhura të studimit, jetesës dhe tarifat po rriten gradualisht uh, vit pas viti, por sot ata janë dhe një krah pune pa pagesë për bizneset të cilat mund t'i shfrytëzojnë ata me vit pas viti, duke mos jo vetëm që nuk nuk taksohen për fitimet e tyre, po sot po po shfrytëzojnë një krah pune mm -hmm. komplet të papaguar, që është ai studentor dhe pastaj ka qenë çështja e e TOEFL-it atëherë. Domethënë ka pasur nisma të tilla. E kuptoj, pra, domethënë nuk është e re me këtë reformë, por ekzistonte një lloj rezistence ndaj ndaj manovrave që po bëheshin edhe edhe me atë lëvizje që ishte e paraprinte reformën. Mirela, se një gjë që kam dëgjuar vazhdimisht është që ky ky uh, grup pra uh, që u ngrit për ta ky komisioni ë, uh, i reformës ishte i pavarur dhe përfshinte edhe dhe pedagogë që ishin të universitetit publik. Çfarë mendoni se ndodhi? Pse këta pedagogë që janë të universitetit publik ranë dakord me këtë? A mbeten ende dakord? ë uh, sikur e tradhtuan universitetin, është kështu? Apo më tingëllon mua, ti vjen nga universiteti publik, bëhesh pjesë e komisionit përpiloni një reformë që po thoni ju, e tradhton universitetin publik dhe studentin. Ë uh, sigurisht ka pasur dhe pedagogë të cilët kanë qenë të universiteteve publike. Një prej tyre ka qenë zëvendësrektori i Universitetit të Tiranës. i cili ka qenë pjesë e këtij komisioni. Në deklaratën, po në deklaratën e tij të fundit ai ka thënë që unë nuk kam qenë dakord për këto pika dhe madje i ka kundërshtuar ato. Sigurisht që neve uh, mendojmë që ka pasur një ndikim, një lobim shumë të madh sepse aty ka pas shumë pedagogë të cilët vinin uh, nga universitetet private. Edhe ndikimi që ata mund të kenë pasur te pedagogët të cilët janë nga universitetet publike ka ndoshta ka qenë shumë i madh që ka shkuar drejt këtyre pikave. Uh, nuk dua të hyj kësaj pike nëse uh, ndershmëri si ka një pedagog i universitetit publike. Uh, në fakt bëhet fjalë për integritet, aty aty lidhet e gjithë gjëja. Në qoftë se ti shkon me integritet, me ndershmëri i i i qartë se çfarë do të arrish që ta përmirësosh sistemin arsimor, pastaj nuk ka se si të gabosh. Në qoftë se shkon me ku di unë, do me i lobueshëm, i ndikueshëm, i Ne pagueshëm ne vendosim në dyshim këtë gjë dhe themi se ata në, nuk kanë mbrojtur interesat e universiteteve publike. Mm -hmm. Nuk i kanë mbrojtur këto interesa përderisa ka dalë një draft reformë ose një projektligj i tillë. Pavarësisht se ata tani tashmë i kanë kundërshtuar vetë dhe ato që kanë shkruar, mm -hmm. uh, ky reagim tregon që universitetet publike nuk mbrohen nga si thuash drejtuesit e tyre. A a ka a, ka, është reforma e tëra e keqe apo janë disa pika që ju vini në dyshim? Ka ndonjë gjë të mirë në këtë reformë apo është fund e krye? Një reformë e cila nuk e merr një mendim studentor. Në qoftë se ti thua unë mendoj se ky është problemi që kanë universitetet, ti thjesht po thua unë mendoj se ky është. Në qoftë se mm -hmm. ti e pyet studentin thua cili është problemi, sigurisht ai do të thotë se cili është problemi. Dhe duke thonë se cili është problemi ekzakt, atëherë ti mund të japësh një zgjidhje. E kuptoj. Ju pra ju nuk jeni pyetur, nuk jeni bërë pjesë e përpilimit e në asnjë moment. Ka pasur një moment kur kanë ardhur ata për shkakun për të bërë një sondazh, për të marrë ku di unë tani. A bëra? Jo, në fakt komisioni nuk ka marrë fare parasysh, jo vetëm kritikat ose mendimet e studentëve, por edhe ato të këshillave të profesorëve, të këshillave të fakultetit, senatit akademik, nuk janë reflektuar aspak në reformën ose në projektligjin që është tani në që është në komision parlamentar. Ë kritikat e studentëve nuk janë marrë fare parasysh, por unë nuk e kuptoj si është një komision që pretendon të har, të reformojë arsimin e lartë që nuk merret me kushtet e jetesës së studentëve. Ky komision nuk ka bërë një punë sadopak minimale të shkojë të shikojë kushtet e konvikteve, sallat e studimit, se sa e përballueshme është për një student të ndjekë studimet në Universitetin e Tiranës, në universitet apo jo, sidomos në Tiranë. ë Komisioni në në mendimin tonë, në mendimin e lëvizjes, po edhe nga mbështetësit e saj, ka qenë i paaftë për ta bërë këtë për ta bërë këtë proces reformimi. Reforma kundërshtohet në blok, po vazhdoj. Mhm. Po, më tjetër. Reforma kundërshtohet e gjitha për shkak të mënyrës se si ajo erdhi, për shkak se nuk qe aspak demokratike, Nuk janë marrë parasysh fare mendimet e universitarëve, për shkak se dy shtyllat kryesore në të cilat kundërshtohet reforma është shtylla e financimit dhe administrimit, mm. ku do ndahen parat në universitetet private ose do ketë forma të ndryshme se si do të çohen para në universitetet private ose privatet e kamufluar në publik të pavarur, edhe një problem tjetër do jetë dhe administrimi i universitetit, ku siç e tha dhe Dini, do jenë këto krijojnë këto strukturat paralele për menaxhimin e po. E kam parasysh që ndan ndan profesoratin nga ë nga ana administrative. Ë ka diçka me takime që ata tentuan të realizonin në fakultete, ato pak takime që u bënë, sepse po të dëgjosh deklaratat publike të përfaqësuesve të komisionit apo përfaqësuesve të ministrisë, Kjo reformë është shitur si një punim, një projekt gjithëpërfshirës, një punim që ka një projekt që ka në bazë meritokracinë që do të përfshijë studentët në nevojë njërën tjetrën, po në fakt është shumë kontradiktore. E para, sepse kjo u prezantua post factum, pasi u hartua dokumenti, u u shpërnda shumë shpejt, shumë shkurt nëpër fakultete, duke mos pasur as kohë për ta lexuar e jo më për të bërë një analizë konkrete dhe një lloj kritike. Po, në fillim po. Pati tre draft reforma dhe pastaj jo, dy draft reforma dhe tre projektligje. Projektligje të cilat kaluan në një në një proces shumë të shpejtuar konsultimi, studentët nuk i kanë pasur. Konsultimi me kë? U ftuan studentët? Kryesisht me me pedagogët. Mhm. me këshillin e Po fakultetit. diskutua dhe në verë, gjatë verës ti nuk i ke student në- në universitet, e si mund thuash diskutimin do e bëjmë gjatë verës, do lëmë kohë për diskutim gjatë verës. Dhe e njëjta gjë po po e njëjta metodë apo taktikë po përdoret edhe tani. Ë, ligji projektligji ka shkuar në kuvend, ë, ka dalë kalendari i ri i punimeve dhe në datë 18 parashikohet që të kalojë në komisionin ë, për median dhe edukimin. Ë, sigurisht që ne do jemi aty, ne do jemi aty për të rezistuar edhe për për t'ju kërkuar përfaqësuesve të popullit që janë deputetët e Parlamentit të Shqipërisë që të qëndrojnë me universitarët, të qëndrojnë me ne sepse kjo nuk është vetëm kauza e studentëve dhe e pedagogëve, por është kauza e gjithë shoqërisë, sepse një një universitet i dobët, një universitet i rrënuar, i cili përjashton ë ë me këtë reformën e re për shkak të rritjes së tarifave i pamundson studentët në gjendje jo të mirë ekonomike për të ndjekur të drejtën e arsimit të lartë, ë nuk nuk mund të prodhojë një një një shoqëri të shëndoshë, mm. një shoqëri e cila është aktive dhe ngre problematika. Ata që e mbrojnë reformën thonë për shembull që që në fakt studentët do të financohen, ata që janë në nevoja ë uh, ekonomike do financohen, por thonë për shembull që dikush që ka babin ndërtues nuk ka pse të marrë financim nga shteti sepse është shumë i pasur. Domethënë në bazë të ardhurave familjare, thonë ata do të presim financimin për ata që janë fëmijë të të pasurve dhe do t'u japim atë financim atyre studentëve që kanë mesatare të tjera të tjera, por që janë edhe në nevojë ekonomike. Keni dëgjuar për këtë? Hm. Se si lëvizin këto fondet dhe pastaj tjetra është thonë ata që për për shkak se do të financohet përmes studentëve, studenti bëhet zot i fatit vet dhe vendos vetë se në cilin universitet do shkojë. Në këtë mënyrë nuk ka pse ti thua shko në publik apo shko te ky apo te tjetri, por ti e merr vetë në dorë dhe thua jo, kjo që më takon mua, do ta marr, do ta çoj aty ku unë mendoj se është më mirë për mua. Është është kështu? Në fakt janë disa pika në reformë ku thuhet që studentët, për studentë të varfër, le të flas, studentët në mm. nevojë mm. do i financojë shteti që të kenë mundësi të ndjekin studimet. Por ky komisioni që ka bërë këtë reformë nuk ka bërë një kërkim të vogël, sadopak, që të thotë kush janë studentët e varfër, kush është në qoftë se të varfër quajnë varfërinë ekstreme, janë shumë pak. Ata e kanë të pamundur në universitet, se dhe si janë të varfër në një farë mënyrë, po. po? Në qoftë se ky student flasin për këta për këtë klasë studentësh, nëse këta duan të vinë në universitet, në universitet, edhe sikur universiteti për ta të jetë falas e kanë të pamundur për shkak se librat janë të kushtueshëm, mm -hmm. kushtet e jetesës, kushtet e studimit kanë kosto mm -hmm. për mhm. ta dhe orët e tij në universitet janë orë të larguara nga puna me të cilën ai duhet të Ky është një problem shumë i madh, jam plotësisht dakord me ty. Është vërtet është kështu. Është një problem në fakt që po mundon edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe vende shumë të zhvilluara tani, pamundësia e lëvizjes uh, ajo që quhet upward mobility, pra që të dalësh nga varfëria. Nëse universiteti fillon me, po themi, 20 mijë në vit, për shembull, dikush që është i varfër, i varfër as mund ta mendojë, kështu që çimentohet shkalla e e tij në shoqëri që ai që lind i varfër vdes i varfër dhe nuk ka se si të shkojë të ndjekë studimet qoftë edhe edhe në një universitet relativisht të lirë. Këtë jemi duke kritikuar edhe ne, por jo vetëm që kjo reformë tenton ta tregtarizojë dijen, pasi synon që të mbajë në në funksion vetëm ato ë ë fakultete të cilat i shërbejnë më së miri tregut, sipas hartuesve të reformës dhe përfaqësuesve të qeverisë, po nga ana tjetër e shndërron arsimin në një në një privilegj vetëm për ata persona që e kanë mundësinë ekonomike. Ti je duke diskriminuar ekonomikisht studentin në këtë pikë. Jo vetëm kaq, po ë ça ça do ndodhë nesër pas nesër, sepse dëgjon deklarata ë të çuditshme të zonjës ministre Nikolla, e cila thotë që në fillimisht na injoronte. Nuk ka kundërshti, çdo gjë po shkon vaj, ne jemi në konsultime të vazhdueshme me njërin tjetrën. Kur rezistenca u bë një çik më e organizuar dhe pak më këmbëngulëse dhe e kuptuan që po ne këta studentë do jenë aty deri në fund, atëherë filluan thoshin që po Ka një grup të vogël studentësh dhe pedagogësh, por nuk përfaqëson as sta, as stafin pedagogjik dhe as gjithë studentët e Shqipërisë dhe nga ana tjetër janë me një arrogancë të jashtëzakonshme, ose janë të keqinformuar, këta nuk e kuptojnë, ose këta nuk preken nga kjo gjë. Domethënë, duke e vendosur studentin dhe pedagogun në një marrëdhënie të drejtpërdrejtë personale, Ti nuk prekesh, ti nuk ke pse angazhohesh, ne duam ta luftojmë këtë mendësi. Nuk do të thotë që unë prekem drejtpërdrejt edhe duhet të ngrihem për një gjë, mm. po unë si qytetar aktiv, si person që që më intereson e mira e shoqërisë dhe e mira e vendit tim, dua të të, të ngrej zërin dhe ta kundërshtoj sepse parimisht kjo një gjë që po bëhet, ky mm. projekt që dëshirojnë që ta realizojnë, ta miratojnë tani në kuvend, nuk është e drejtë dhe rrënon arsimin e lartë publik. Dy pyetje, uh, po, më thuaj, jo, më qenisë. Domethënë, efektet e reformës kanë filluar që tani, nuk është fare e vërtetë që ne nuk na prek. Ne kemi ndjerë sivjet rritje tarifash studentore mënyrë përjashtimi, duke qenë për shembull studente masteri, unë jam studente masteri, më është vendosur që të paguaj që në fillim të që në momentin e regjistrimit një 30%. që ishte e papritur për studentët dhe nuk e kishin dhe shumë studentë janë përjashtuar. Mm -hmm. Ti ke filluar diferencimin që tani, s'mund të thuash që nuk të prek. Gjithsesi është problematike dhe kur thua që nuk e mbron, domethënë projektligjin me argumenta, por i thua studentëve, shikoni, ajo është e keqe, por qetësohuni sepse nuk u prek ju, u prek tak të tjerët. E qartë. Ajo e mirë. E çuditshme. Ehm um, A jeni ju të kënaqur nga pjesëmarrja studentore në në në lëvizjen? Domethënë sa studentë ka Universiteti Publik? Gjithsej. Universiteti publik në gjithë universitetet publike është një numër i ngjashëm, megjithëse nuk ka statistika mm -hmm. të mhm. vërtetën. Dhe të mendosh ja komisioni të mendosh komisioni as kaq nuk ka bërë, nuk ka një numër të studentëve në universitetet po, publike. Po universiteti duhet ta dijë vetë, edhe edhe në mos komisioni, universiteti duhet ta dijë sa studentë ka. Se kam përshtypjen që po, nga ata i marrin tarifat, mm -hmm. kështu që duhet. Pikërisht. Pra. Ka, ka, a, a jeni të kënaqura me me pjesëmarrjen? Ka, dis, ka disa arsye. Mm. Ne duhet ta kuptojmë gjendjen në të cilën ndodhet Shqipëria dhe studentët shqiptarë. Ne nuk kemi një histori rezistence studentore ose rezistence shoqërore për çështje të caktuara. Nuk e kemi këtë histori dhe uh, është ajo diferencimi që neve protesta nuk shërben në Shqipëri. Mm -hmm. Është kjo mendësia që e cila Edhe përfyret. edhe tek edhe tek kjo moshë. Kjo është për të ardhur keq, se protesta mm -hmm. gjithmonë shërben. Po, Gjithashtu ka dhe disa faktorë të tjerë. Për shembull studentë, po ta shikoni që çfarë kemi vënë ne re është se në marshime na bashkohen më shumë studentë se sa të cilët rrinë përballë kryeministrisë. Edhe dëgjoj studentë që thonë, unë nuk mund të dal në kamera se babain tim e heqin nga puna, mm -hmm. mamanë time e heqin nga puna. Domethënë bashkohen atje, po kur vjen puna fjalën para kamerës, pastaj është represioni i cili mund mund të veprojë mbi ta edhe kanë e kanë këtë problemin. Mm. Gjithashtu është një faktor tjetër. Në fakt e kanë e kanë më te, më tepër se Nëse na dëgjon ndonjë prej tyre, asgjë nuk ju ndodh. Ëm, um, domethënë, është është një pak kjo frika po, si auto auto censura. Frika është ajo që ruan vreshtin. E di, pra, po kjo është për të ardhur keq, po që të vi frikë. Juve, juve ju kanë ju kanë ju kanë kërcënuar ndonjëherë personalisht prindërit tuaj. Mm ka ardhur dikush që t'ju marrë në telefon, të thonë mos dilni më për reformë. Ka pasur studentë të cilët janë kërcënuar nga pedagogë apo shefa departamentesh për frekuentimin apo Mund t'u tregojnë vendin atyre pedagogëve nëse e kanë. Kur ka pasur rezistencë, atje kur nuk ndrin dielli edhe. Rezistenca do vazhdojë qoftë ndaj pedagogëve të mm. cilët mm. bëjnë një represion mbi studentët. Po këta pedagogë të Universitetit Publik për çfarë ju shantazhojnë? Pse duhet të ata a nuk do të duhet të ishin të interesuar po ashtu si ju që të kishte mbarëvajtje të universitetit e e të ishte i shëndetshëm, i madh, i fortë. Neve në Shqipëri nuk kemi një sindikat pedagogësh. e cila të të jetë ajo që e bën e mbron pedagogun nga çdo si të thuash nga ajo kontratë pune që bën me rektorët e universiteteve ose me Ministrinë e Arsimit. Nuk e kemi këtë sindikat, kështu që pedagogët gjithmonë presin këtë hapin që studentët të jenë një hap para që ata më pas të bashkohen sepse e kanë pamundur që ta bëjnë ata hapin e parë. Po pedagogë që ju frymëzojnë, që ju drejtojnë, që ju mbështesin ka? Nuk ka pedagog që të drejtojnë, sepse siç e shpjegoi Jo, jo që t'ju drejtojnë, ndoshta që t'ju mbështesin që të flasin po, hapur kundër. Ka, ka dhe janë bashkuar dhe janë edhe brenda grupit të organizatorëve. Mark Marku po ka dalë disa herë për ta kundërshtuar. Arlind Qorri është pedagog atje. E dimë që është është një zë i fortë kundër. Uh, nuk janë vetëm pedagogët të cilët mund t'i shikoni uh, në media ose pedagogët të cilët janë pranishëm në protestë, që flasin në protestë, sepse ky është hap i madh që pedagogët e kanë të vështirë ta bëjnë. Po pse? Sepse pedagogët janë shembull i juaj. Nëse një pedagog uh, ikën nga mësimi sot, uh, ai thuhet që ka lënë ka lënë mësimin. Domethënë për atë pjesë edhe mund të dënohet sepse kë, është kontrata e punës që kanë bërë uh, me universitetet që e, nuk nuk e lejon këtë gjë, sepse si e thashë nuk ka një sindikat pedagogësh. Pra duket pak kështu se mund ta lësh në një orar tjetër për shembull, jashtë orarit mësimor dhe ta ta zgjidhësh atë çështjen e asaj. Mos e bëj protestën gjatë orës mësimit, bëje në orën 2 mbasdite. Apo në 4. A kupton se çfarë? Po. Ne kemi Si duket ka një një një fshehje, një një druajtje të pedagogëve për të dalë edhe për të mbështetur studentët në haptazi. Gjithsesi, haptazi. Kjo është haptazi sepse në, ne shikojmë që në auditoret tona pedagogët thonë vazhdoni, jeni shumë mirë, na mbështesin. Vazhdoni ju, vazhdoni ju. Na japin sugjerime, por jo, nuk është se ata nuk janë. Ata tani kanë filluar që të bëjnë dhe informimin e studentëve për uh, projektligjin. Hmm. Se më para nuk ka pas një diskutim në fakultete. po shikohej si diçka që kalonte dhe nuk nuk diskutohesh aty. Mhm. Çfarë do ndodhë nëse nëse kjo shkon edhe e votohet? Çfarë mendoni se do ndodhë? Ne nuk do e lejojmë. Ne do bëjmë rezistencë deri në momentin që do e kthejmë mbrapsht këtë reformë dhe uh, propozojmë një proces të ri reformimi i cili nis nga poshtë, nis nga ne, nis nga studentët, nis nga pedagogët në fakultete dhe bën një studim të mirë të kushteve të studimit dhe kushteve të jetesës së studentëve sot. Dhe të gjitha këto problematika të jenë problematika reale që që re, uh, ref, identifikohen apo reflektohen në një draft reformë nesër pasnesër. Ne e mohojmë këtë draft dhe uh, në aksionin e fundit kemi shpallur non grata ministren Nikolla dhe kryeministrin uh, Edi Rama për shkak të kësaj indiference, indiferencës ndaj rezistencës studentore, por edhe duke i konsideruar këta persona si jo përfaqësues të interesave të studentëve apo të kauzës universitare, pasi kanë prodhuar një projekt i cili e rrënon arsimin e lartë, duke mos marrë konsideratën e askujt, paktën e atyre që ata i quajnë palë interesi, po për ne janë themeltarë sepse banojnë universitetin, dhe nga ana tjetër, uh, kanë bërë dezinformim nëpër media apo nëpër auditorët të cilat aty ata u janë drejtuar duke iu thënë që kjo reformë do ju shërbejë nga ana tjetër ne jemi Koshientë, çdo person që ka arritur ta lexojë projektligjin apo qëndrimet tona, arrin ta kuptojë për dëmin e madh që do i sjellë shoqërisë kjo reformë. Cili ka qenë roli i medias nëse mundet? Se jemi në fund fare. Uh, roli i medias, dezinformues. Dezinformues. Kështu do uh, mas me, uh, media masive ka luajtur një rol të rëndësishëm mm -hmm. propagandues për për ministrinë apo qeverinë aktuale. Prandaj ne kemi tentuar gjithmonë me me forma alternative. Po pse të duaj? Kjo kjo është diçka që në gazetën universitare që Universitari është gazeta juaj që është po. akoma e nxehtë, sapo ka dalë nga shtypi kjo? Kjo është e numri i fundit, po? Numri 6 ka dalë po. dje në 11. Ku mund ta gjejnë njerëzit? A kjo është shpërndarë në universitet? Mm. Mhm. Ka grupe të caktuara që shpërndahet nëpër nëpër universitete publike, në biblioteka, në salla leximi, ose dhe gjendet edhe te biblioteka, në librari. Kush pra shkruan? Ju shkruani, domethënë studentët shkruajnë. Gazeta është e hapur për studentë dhe pedagogë, edhe qytetarë të tjerë që të japin mendimet e tyre për çështjet universitare. Një një gjë më mundon. Cila do të ishte ë uh, motivimi? Pse për ta për ta si thua, për ta shkatërruar universitetin. Cili do ishte motivimi i këtyre njerëzve? Pse do donte kryeministri, ministri i arsimit të shkatërronte sistemin universitar në Shqipëri? Po ka ka disa arsye. E para është për të pasuruar uh, disa persona që kanë lobuar fort këtë këtë po pra, projekt po nuk është unë e kuptoj që kjo mund të jetë po para, nuk më nuk është shikoj se nuk dua të kundërshtoj po e kam këtu domethënë për këtë qoftë Të shkatërrosh një sistem universitar që është është ndërtuar kaq e kaq dekada me radhë, e ngadalë, e vështirë etj etj, për të pasuruar një apo dy persona, ka, ka nuk më rri kështu nga ka një arsye pse studentët janë masivisht apatikë. Tani, ok, nuk duhet ta çojmë deri në fund këtë mitin e kafenesë, sepse shohim që ka rezistencë, por qëllimisht studentët janë tjetërsuar, larguar dhe shndërruar në qenie uh, apolitike. Të njëjtën gjë tenton ta bëjë edhe ky uh, ta vazhdoj, ta intensifikoj kjo, kjo reformë, ky projektligj sot, duke e zhveshur studentin nga çfarëdo lloj të drejte vendimmarrëse, apo për t'u angazhuar politikisht, këtu dallojmë politiken nga partiakja, dhe duke e, i dhënë disa të drejta tërësisht instrumentale. Unë të jap të drejtën për të zgjedhur ça shërbimi do të marrësh në universitet. Mm -hmm. Vetëm kaq. Ëh, mm -hmm. uh, e njëjta gjë ka ndodhur, dëshirojnë që të ndodhë në në në vazhdim. Ata duan që të ta luftojnë këtë uh, dimensionin emancipues të universitetit publik. Duan të prodhojnë ushtarë, duan të të, të prodhojnë militantë partiakë që ndjekin urdhrat e tyre dhe që nuk janë në gjendje të reflektojnë për për aktualitetin, që nuk janë në gjendje të të të, të jenë zë kritik ndaj problematikave apo ndaj qeverisë së mm. tyre. Mm. Kjo për mua është qëllimi kryesor pse universiteti, apo shkencat humanitare, shkencat politike, janë ato degë të cilat atakohen vazhdimisht. Po, jo vetëm këtu, me... gjithandej është një e di, po, është taktik 30-40 vjeçare vetëm tashmë teknik, në botë. Domethënë vetëm teknikë rondele në makinerinë, po që nuk janë nuk janë njerëz që mendojnë e shikojnë atë pikturën më të madhe. Okej, okay, goca, um, faleminderit për uh, kohën sot në mëngjes. Faleminderit juve për hapësirën. Për nëse më lejon. Po. Të hënën uh, ora 10 ose 11 kalon projektligji për diskutim në Komisionin për Media uh, dhe po. Edukim. Po. Të hënën që vjen. Ne do jemi aty, do marshojmë përsëri nga korpusi drejt kuvendit. Uh, shpresojmë akoma më shumë më të fortë dhe i bëjmë thirrje aktorëve të ndryshëm të shoqërisë, qytetarë, gjithë personat që që uh, janë të ndjeshëm dhe të cilat ju ngjall neveri nga ky projekt për të rrënuar arsimin e lartë të na bashkohen. Ka shumë forma për ta mbështetur lëvizjen për universitetin apo për t'iu bashkuar kauzës. Ne jemi të hapur për çdo lloj forme. Bora Mema, se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim fort tani që jemi drejt fundit. Ëm, um, dua t'ia jap fjalën Oltës tani për uh, fituesit e fundit. Fituesit e fundit në Club FM 104 për sot. Një Fjorda. Për gjuhën në Haiti më kanë thënë frëngjisht. Frëngjishtja është gjuha zyrtare në ishullin e Haitit, është e saktë. Dhe Dorela fiton dy bileta për në Cineplex. Okej, okay, bravo. Bravo. Çfarë ka ngelur tjetër? Kaq. Asgjë. Wow, Asgjë. e kryem edhe për sot. Mm -hmm. Miq të dashur ishte e hëna e datës 11.